Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 15, 1982 Walong prelatura sa bansa ang itinaas sa pagiging diocese sa bisa ng kautusan ni Pope John Paul II. Kabilang dito ang prelatura ng Bangged sa Abra, prelatura ng Iba, prelatura ng Kidapawan, prelatura ng Bayungbong, prelatura ng Iligan, prelatura ng Marvel, prelatura ng San Jose de Antique, at prelatura ng Malaybalay. Ang mga ito ay kapwa mga dioceses hanggang sa kasalukuyan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.